Вони незабаром закінчать училище, їх розкидають по річках, по кораблях. Там їм буде важче вибрати дружину. Хлопці з їхнього курсу насміхалися над чорнокльошниками, але самі проводжали філологічок з пединституту. Була в Ірини одна ближча подруга Тая. Не зустрічалася з хлопцями хоч і гарно з себе. Вся віддалася громадській роботі і науковому студентському гуртку. Ірина якийсь час дружила з нею і теж вступила до студентського гуртка і була профгрупоргом. Тая майже щодня виступала на зборах, громила ледарів, шпетила за неактивність, інертність своїх товаришів по курсу влаштовувала рейди, всілякі перевірки. І Ірина теж ходила з нею. А потім їй почало здаватися, що тая це робить неначе з внутрішнього примусу чи якогось розрахунку, немов не для себе, а для когось, щоб бачили, щоб помітили. Ірині часом думалося, що коли б вона в чомусь помилилася а тая могла цим скористатися для свого вивищення бодай на один міліметр, то вона б не завагалася. Ця думка вразила Ірину. Вона стала пильніше придивлятися до таї і одійшла від неї. А тая і справді виявилася кар'єристкою, вибила собі місце в аспірантурі, хоч були здібніші студенти нині вже доцент, пише докторську. Не могла Ірина до кінця відкритися й клаві. Відчувала, клава осуджує її, намагається не осуджувати, але осуджує. І було в цьому осуді щось несправедливе, проте трішки й справедливе. І тут уже не мало значення, яка клава сама. Клава і співчуває їй, і, може, трохи заздрить, і трохи гребує. Але чому гребує? Якось клава сказала тепер любов проста, вискочили з кущів і забули одне про одного. Вона мов би, натякала Ірині, як то мусить бути в неї але водночас, у принципі, відмітала таке кохання, хоч, може, сама спізнала його не раз. Либонь через те й осуджувала і гребувала. Лишалася Софія, скульпторка, але та зовсім не зрозуміє її. Либонь не зазнала кохання і прагне сягнути успіху в скульптурі але й там у неї іде кепсько. Для того, щоб створити щось красиве, треба нести красу в душі. Софія озлобилася на чоловічий рід, і всі скульптури чоловічого роду в неї похмурі, недобрі. Рідковолоса, гостроноса, вона не викликала в чоловіків захоплення. Та де там захоплення? Вони просто оминають її, як птахи городні опудало. А притому вона жагуча, як кажуть тепер, сексуальна. Кілька місяців жила із смаглявим вилицюватим інженером, який приїхав на шестимісячні курси з Караганди. В інженера в Караганді жінка та троє дітей. І те їй страшенно сподобалося. Вона так прямо й сказала. І всі розмови наодинці зводить до того, дивиться в підлогу або на скульптуру, а сама смакує подробиці кохання з карагандинським інженером та ще двома чи трьома випадковими знайомими. Біль душі, спрага за неспитим коханням те для неї просто незрозуміле. Та й взагалі, чи може хтось зрозуміти твій затамований крик, твою розпуку, коли серце рветься з любові і з болю за людину?